You. Moi boas tardes, ben queridos ointes e seguidores do noso programa. Estamos en Sempre en Galicia, aquí no Radio Cornellá, no, no, no 104.6 da FM, e comenzamos un novo programiña para todos vosotros, dúas oriñas de radio que disfrutaremos de entrevistas, de noticias, de mm, comunicacións interesantes e música, música que hoxe vamos a mm, facer que mm, disfrutedes con un rapaz moi novo, moi moi interesante que se chama Joel Padín. Pero primeiro vou a saudar o noso técnico mmm, Kiko Belinchón que se non fora por ele non sería, isto non sairía adiante. E tamén o meu colega Armando. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulio, como non, a Kiko Belenchón e a toda a audiencia que nos está a seguir. Veña, Vamos adiante con, con, con a primeira mm, parte deste noso programa que é precisamente música para recibir os primeiros convidados. Se vos parece, arriba esa música que ten algo que ver con unha zona que mm, en Galicia casi dicen que é nosa. Sí. Vamos alá. Música do Paralel. este lugar donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí. El domingo en la casa rural, rayos de sol que penetran en mi corazón. Desde el altar de la Kiana me siento a mirar cómo hizo Dios en el mundo el Edén. Síganme y ven, quiero pisar nieve en puede que enfadero cuando tenga suficiente dinero, me hago una casa en el vierto. no importa en qué pueblo me voy a quedar. Quiero perderme otra vez en el vierto. al querida no importa en qué pueblo me voy a quedar. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, buenas tardes, decimos los galegos, pero también puedo. o, que está a otro lado del cielo telefónico aquí en esta situación virtual, ¿no? En este estudio virtual, Armando eh, seguro que nos escoita y e nos entiende, bien o su idioma eh, eh, universal. Trátase de Luis Cuervo. Mm, en primer lugar, saludado muy, muy afectuosamente. muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Julio. Mm, eh, aparte de saludarte, mm, felicitarte, porque en realidad mm, te llamamos por, por una cuestión muy interesante e importante para los amigos de Asobecat, que esperemos que pronto se, se unan a nosotros aquí en este estudio virtual, que eh, tanto Juan Pedro como Alfonso han decidido en la Junta Directiva de Asobecat que tú serías el premiado este año con el Arlequín que se va a entregar en este mes de verano en, Galicia. Sí, eh, eso me dijo. Tuve una reunión yo con Juan Pedro y luego se, se unió a la reunión y me dijeron que sí, que me iban a nombrar al que sí me parecía bien. Y naturalmente fue un honor para mí. Bueno, estoy muy contento. <laughs> muy agradecido la verdad es que mm, nosotros nos enteramos pues por, ellos y por y por por la Federación de Entidades Galle en Cataluña, pues que, bueno, que a principios de, agosto vas a ser uno de los homenajeados, pero mm, tú me parece que no eres nacido en el Bierzo, ¿no? Bueno, yo casi soy adoptado por el Bierzo. <laughs> bueno, la por decía, es que yo creo que esto es una, no sé si me extiendo, pero esto parece que esté, eh, que esté, que sea un, de cuestión de megas, porque cuando yo estudiaba geografía de primero de bachiller, lo, lo único que se me quedó fue León, El Bierzo y Ponferrada. <laughs> y es donde acabé aterrizando. Vale, vale. Bueno, eh, eh, yo digo eso porque mm, eh, elegir gente del Bierzo, elegir una persona, pues porque mm, tiene relación con, el Bierzo, es decir, tú estás, mm, digamos, asociado, pero puedes sentirte muy berciano, pues quiere decir que también te han adoptado como una persona que, no solamente amas el Bierzo, sino que además disfrutas con, las cosas del Bierzo. Desde luego, desde luego. Mire, y, y, em, me, casé con una berciana en el año 73, es decir, que llevo casi 50 años con una berciana. Y esto, claro, dice, ¿de qué pueblo eres? Dice, del de mi mujer, ¿no? Pues eso es lo que me ha pasado a mí. <laughs> Yo soy del pueblo de mi mujer. <laughs> Hablando del pueblo, ¿cuál, es ese pueblo? hablando del pueblo, ¿cuál es ese pueblo que, que, mencionas? el pueblo se llama Carracedo del Monasterio. Y está, se, toca con cacabelos. Ajá. Se toca con de Carracedelo, claro. Eh, pertenece al ayuntamiento de Carracedelo, sí. Carracedelo es el, ayuntamiento. Bueno, entonces tú, dijiste, bueno, yo Mm, Galicia queda al lado, mm, mm, mi, idioma casi va a ser el gallego, puesto que los bercianos también hablan gallego, y, al tiempo, y al tiempo pues, pues eso, disfrutar no solamente del Bierzo, como, decía la canción que estuvimos escuchando ahora, sino también disfrutar de, de los orígenes... del Bierzo. Exactamente, de los orígenes de todas las personas del Bierzo, ¿no? Naturalmente que sí, naturalmente que sí. La verdad es que es una tierra de acogida maravillosa y siempre me he sentido muy a gusto. La lástima, bueno, la suerte en el fondo es que no está masificado el viernes. Entonces los que vamos allí lo podemos disfrutar mucho más. Pero no, solamente, no, disfrutáis solamente del paisaje, de, su zona, de, la gente, sino que también disfrutáis de una gastronomía excepcional, ¿no? Naturalmente, sí. sí es que el Bierzo, em, em, de verdad, que, es, que lo tiene todo. Es, es una maravilla. Un vergel. Y además, hablando de, ese pueblo... hablando de ese pueblo que nos mencionas, Carraciodo del monasterio, aparte de su patrimonio cultural y, patrimonio, bueno, pues eh, extraordinario, eh, mm, también caracterizado por un vino excelente, ese mencía que, que se ese cultivo aquella zona es extraordinario. Es, buenísimo. Y bueno, el, precisamente lo que hablábamos, el alcalde, el alcalde de Carrocedelo, tiene unas bodegas, el Raúl Balcarce, que ya lo hicieron recién lo de honor un año, bueno, con Isabel, con, con Isabel, la de la flauta. Ah, ah, pues, eh, tiene, unas bodegas, tiene unas bodegas impresionantes allí, la, el Abandon Bueno, que le llaman. Mm, las bodegas Bueno. Sí, sí, sí. Este, la verdad es que es muy... Es que, el, El, vino, el vino este de Carracedo y esas bodegas, anduvieron los frailes por allí al lado. <laughs> Sí, bueno, es que el, monasterio aquel tiene mucha vida, tiene mucha historia. tiene tanto por eso digo. Eh, eh, le damos la bienvenida y saludamos también a Alfonso. Muy buenas tardes, Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por, por acompañarnos. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. elegido para el arlequín de, em, en, Galicia, puesto que pues, la Asociación Sobecat ha decidido que Luis sea el homenajeado. Mm, mm, ¿Fue muy discutido en la junta directiva vuestra eh, para poder elegir precisamente a Luis? Bueno, eh, muy discutido no. O sea, solamente fue proponerlo. Mm, indudablemente teníamos que valorarlo, como siempre hacemos. No no hacemos las cosas al final a torera porque sí, vale. no lo estuvimos valorando, sopesando y unidad, me sale la palabra ahora, <laughs> perdón, que se ha decidido que fuera él. Entonces Juan Pedro ya eh, tuvo contacto directo con, Luis. Eh, como representante de la asociación y Luis pues ha aceptado que está encantado que haya aceptado con, este honor y con este premio que, la Asociación de, Asociación de Gallegos en Cataluña nos, ha propuesto. Sí, Alcat, precisamente, ¿no? Pues, ¿Para qué día? ¿Para qué día se tenéis previsto? Creo que era, en agosto, ¿no? Mm, no sé si es el 8 o 9 de, eh, de, agosto. Me parece que es el 10. El 10 de agosto que, eh, hay, una localidad eh, bastante importante de, Galicia donde va, a celebrarse precisamente este evento, ¿no? Sí, ya te comenté, bueno, que todos estos datos los tiene Juan Luis, o Juan Pedro, perdona. Ah, claro, que estamos esperando que... Estamos esperando que... Estamos esperando que se conecte también Juan Pedro aquí a estos estudios virtuales. No podemos ver eh, a, Luis porque tiene su cámara ahí <laughs> con, con No funciona, no sé qué le pasa. Pero, pero sí que sí que le escuchamos bien y bueno, pues estos estudios virtuales sirven para, por lo menos para comunicarnos. Nos están bien, él dice que, que, percibe bien nuestra charla y nuestra eh, participación. Mm, quería preguntarle algo más a Luis. No sé si tú ah, ah, Mm, pues bueno, habíais, si vosotros habíais valorado en especial parte de su trayectoria, pero como letrado que él es, eh, mm, también digo yo que eh, esa mm, quinta provincia, como dice él, en algunas de sus intervenciones, eh, le atrae también porque su profesionalidad le pide también trabajar allí. ¿A quién va la pregunta? Para ti, Luis. Yo te preguntaba si, si ah, tenías. Ah, para mí. <laughs> Profesionalmente tenías también cierto vínculo. No, profesionalmente no. Bueno, siempre alguien del pueblo te pide consejo, pero la verdad es que no, trabajamos allí porque, claro, queda un poco lejos y, y es, problemático porque si tienes que desplazarte, está muy lejos, <laughs> desgraciadamente está muy lejos. <laughs> Prácticamente hay 930 kilómetros de, de aquí Barcelona al pueblo de mi esposa, entonces es bastante complicado. Hombre, alguna vez lo que sí se hace es eh, ayudar a quien, a quien lo necesita, aconsejando, porque tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Desde, antes de la distancia, pero bueno, la verdad es que mm. no, he trabajado nunca en Ponferrada. está bien. Está bien, está bien. No, no, era cuestión, era pregunta casi obligada por el hecho de que. Sí, sí, no, que hay gente que trabaja aquí y allí, ¿eh? Quiero decir que. Bueno, con, respecto a tu trayectoria, no, solamente como profesional, sino como de vida propiamente dicha, relacionada, pues eh, eh, seguro que en vacaciones, en, verano o, en Semana Santa o en otras ocasiones, pues la, visita al Bierzo era casi imprescindible. Pero en años, mm, como tú has dicho, desde, muchos años atrás, pues llegar, llegar allí atravesando el Manzanal era una odisea, ¿no? <laughs> Julio, era una locura, pero ya no el nacional, sino salir de Barcelona a las siete y media de la mañana y llegar a las diez y media de la noche allí, con, las carreteras que había en toda España y los coches, que tampoco son los de ahora. Pero, era, era, una, pero, aquello. Pero allí mucho más, ¿no? Porque aquello... Ah. Bueno, el, manzana, el Manzanate tardabas tres horas en llegar de Astorga a Ponferrada. ¿eh? <laughs> Claro que subir aquello era un ejercicio casi casi de... Sí, sí, er, era, era como como Aníbal cuando cruzó los Alpes, casi casi, ¿eh? Y... Una, una, epopeya, ¿no? Era una epopeya, era algo increíble, increíble. Y, y bueno, era y si cogías un camión de carbón delante ya te podías morir allí. Era algo <laughs> terrible. Claro, porque además eh, eh, ocurría eso, que, allí se producía eh, precisamente mucho carbón en, zonas de, del Bierzo, ¿no? Favero, por ejemplo, y otras zonas de por allí, aquello era producción y, Ponferrada, lógicamente. Sí, sí, pero la parte de Benvibre hacia arriba era una locura, una locura. Aquí ya los camiones llevaban uno detrás de otro y a 10 por hora porque, porque la carretera no daba para más, vamos y, los, sufrido, los sufridos turismos que íbamos detrás ah. acabábamos hasta el gorro. Pero, Pero bueno, todo sea por el Bierzo, ¿eh? ahora se disfruta muchísimo más, ¿no? Hay muchísimas más, mm, mm, mm, más, más, posibilidades y además las carreteras están un poquito, un poquito mejor. Y lógicamente ya tenemos mejores también mejores máquinas para llegar ahí y todo, pero el disfrute visitando el Bierzo lo lleva todo, ¿no? Monumentos. eso, lo, lleva todo, lo lleva todo. Me doy cuenta que nosotros ahora, aprovechándonos de las buenas, mejores carreteras y mejores coches, vamos tres veces cada año al Guerzo, Vamos para Navidades, Semana Santa y para el verano. Quiero decir, que es que estamos eh, enganchados al Bierzo. <laughs> Una, de las, una de las causas, ¿verdad, Alfonso? Que habéis elegido precisamente a este berciano de pro es precisamente por eso, porque eh, se presume de, de su bercianismo eh, adquirido. Exactamente, Luis un vínculo con el Bierzo, mm, a veces va al Bierzo más que yo. imagínate. <laughs> Como dije, como un tres veces al año, pero para disfrutar el Bierzo no solamente es necesario el albierzo sino aquí en Cataluña también podemos disfrutar del Bierzo, como vosotros también sabéis. Sí, en botillo, haciendo un, haciendo un y bueno, deleitando esos que tiene el Bierzo. Pero para saborearlo y para y para tenerlo más, más contarlo con los cinco sentidos, es acercarse al Bierzo, acercarse a Conferrada y cruzar desde Torre del Bierzo hasta Villafranca del Bierzo. Toda la extensión del Bierzo es estupenda. No solamente el Bierzo la conocemos por su minería, por su gastronomía, sino también últimamente por sus, sus escritores. Yo ahora estoy leyendo un libro que es, de Juan Pablo Bandera de Toreno, Los últimos días con Valentina, y me fascina, me fascina porque es un berciano de Toreno que implica eh, el escenario en Casteldefens eh, con filmes de, de, Conferrada, de Astorga y de Galicia. O sea, que tiene una mezcla un poquito de todo. O sea que, además de actividades mm, gastronómicas y relaciones sociales, también eh, presentáis o tenéis libros relacionados con, con el Bierzo. Bueno, eh, te podía hacer una lista de, de, escritores como es el faverense ya fallecido Eloy Terrón, también filósofo, Ramón Carnicé, Carlos Mestre, Carmen Mayor, María Luisa Picado con el libro Camino, Camino Negro, dedicado a la, época negra de, los años 50, 60 en la mañaría del Bierzo, Juan Pablo Gándara de Toreno, que ya he comentado, y Berta Pichel, con cicatrices de charol, Ah, tenemos una amplia gama de, escritores que también, pues el que se mete en el libro y le gusta la lectura, mm, tendrá momentos de pasión, incertidumbre y, de, ¿Habrá, deleite. Habrá que hacer alguna actividad eh, relacionada con, estos libros y presentarlo en alguna ocasión, alguna celebración o alguna eh, conferencia que hagáis, ¿verdad? Sí, pero precisamente Pablo Juan Pablo Gándara se ha prestado a ello, a ver si... Me estoy leyendo el libro. Ajá, ¿Eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Los últimos días de, Valentina. Me faltan dos capítulos y cuando la acabe de leer, pues ya con... Vale. O sea, el es cultura, es, ser, es sentimiento, es, es mucho. <laughs> Está bien. Bueno, que mm, os agradecemos muchísimo eh, esta mm, comunicación, esta colaboración que tenéis siempre con nosotros, siempre tan amablemente los de Asobecat. Y a Luis mm, volver a felicitarle y que, bueno, pues ya le, preguntaremos cómo lo celebrará ganando el viejo con Galicia, que bueno, que ya son casi la quinta provincia de Galicia, ¿no? Claro, de todas maneras, Julio, espero verte Espero verte en, la LIL el 10 de agosto. A ver, a ver si somos capaces. Yo eh, eh, lo intentaría. Bueno, lo intentaré. También Armando. Me parece que Armando está deseando, como di él, de, llegar a Galicia ya mismo, ¿no? ¿no? me habléis de Galicia porque vamos, se me viene el cuerpo abajo. Tiene razón, que llevamos un año muy duro bastante, bastante duro. Bueno, pues tenemos que despediros, agradeceros muchísimo la colaboración y la participación de hoy con, nuestro humilde programa, pero que sepáis que, os tenemos en el corazón, que os deseamos lo mejor y como en la radio siempre hay muchísimas intervenciones y participaciones, tenemos que daros, eh, eh, saludaros cordialmente y darle pronto el saludo a las personas que vienen detrás. Pues muchas gracias, Julio. Una, Gracias por haber podido hablar contigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, un abrazo para todos vosotros. Vamos a pedir. también, que es muy guapo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, encantado de conoceros. Gracias. Hasta luego. Vamos a un bocadillo de música y de seguida conectamos con siguientes personas convidadas. Vamos a ver Comí castañas asadas que vinieron de padrón. He bebido hoja de bamio, he en mi corazón, ...he en mi corazón, he doy mi corazón. Comí castañas asadas que vinieron de padrón. Basilisa, lisa, lisa, Basilisa, lisa, eh. lisa como unha parde Basilisa no baile, dixo en voz alta Si me gustan os homes, é pola gaita É pola gaita nena, é pola gaita Basilisa no baile, dixo en voz alta Ese que anda no baile, sacude ben os Parece que leva dentro un ferrado de bellos Un ferrado de bellos, un ferrado de bellos Ese que anda no baile, sacude ben os calzóns Lisa, Lisa, Lisa, Basi, Lisa, Lisa, eh. Lisa como unha baldosa, lisa como unha pared. Basista no baile, dixo en voz alta Si me gustan os homes, é pola gaita É pola gaita, nena, é pola gaita Basista no baile, dixo en voz alta O lugar de sete coros ten a pedra cadrada Donde se sentan as mozas Arraña la condanada Arraña la condanada Arraña la condanada O lugar de sete coros ten a pedra cadrada Basilisano baile penso en voz alta Si me gustan os homes E pola gaita E pola gaita nena E pola gaita Basilisa no baile Dixo en voz alta machista no baile Dixo en voz alta Si me gustan os homes É pola gaita É pola gaita nena É pola gaita Machista no baile Dixo en voz alta Machista no baile Dixo en voz alta Si me gustan os homes É pola gaita É pola gaita nena É pola gaita Machista no baile Dixo en voz alta Como unha baldosa lisa Esta peza Armando coñecea moi ben porque posto que xaste que coito no outro programa de mm, mm, Galegos Novais Galegos Novais Pertence a un rapaz noviño moi moi novo pero músico eh, eh, incipiente, pero que ten un, un grande traballo aí nese, como se chama, Augas Mortas, non? Sí, Augas Mortas. Bueno, Pois vamos de recibir a Quique, noso colaborador semi habitual, pero sempre unha eh, un aprecio É unha delicia poder telo connosco. É unha delicia, claro que sí. Quique, moi boa tarde. Benvido. Boa tarde, moitas grazas por, por o vosso recebemento. Eu pensei que era Florencio o de, o de Fonsagrada. Pois ten, ten, un, ten un pase, ten un deixe. Ten, un ten un deixe, sí, un rapaz enorbo un rapaz novo que, que ainda está no instituto, o sea, se que sí. se te tía, acaba ah. de publicar este, este eh, unolo se outro día estivemos falando con él, eh, eh, un grande aficionado, non somente un grande aficionado músico, sino que apreciano moitísimo todas as persoas que traballan con el, eh? Sí. de, eh, de un gran eh, Armando coñeceo personalmente porque parece sí. ser que o viu de cativiño na, na gala de de al Galiciame, non? Sí, vino en Cambados pois dúas veces, un ano pero outro cambiou bastante, non? Sí. Pero cando vin a primeira vez era un cativo, digo, pero este de onde saca? Pois sí que ten polvos este pa, pa cantar, para tocar a pandeireta e tal Tiña madeira, tiña madeira. Tiña, víaselle que tiña madeira. Sí, saludo. Eh, falamos unha vez con, con, con Xavier Díaz. E Xavier Díaz dixonos que era unha persona extraordinaria, un tipo sí. que, mm, que de, bueno, que, que lle gustaba muitísimo o que estaba facendo con respecto a Oliver. Vamos a saudalo. A, a, o noso presidente tamén o temos aquí. Vamos a, a Ahora entrará. Tamén entra el, non? Vamos sí, a la vai cerrar a porta. <laughs> Vamos, nestes, nestes estudios virtuais temos hoxe un presidente dos primeiros e un presidente actual. Que <clears throat> darlle, ben benvida, moi boas tardes, Oliver, graciñas por atendernos. Boas tardes a todos, a ti Julio, Armando e Quique. Hola, bueno, Oliver, boa tardes. Queríamos tervos os dous eh, e concretamente porque bueno, estamos rematando a temporada 2020-2021 eh, bueno, pues podemos facer unha pequena sinopsis de, deste de traballo de, deste de ano tan deste ano pandémico, non? Porque en realidad outro curso non podemos decir, pero que os nosos ointes e os seguidores queren saber ou deben saber que, que os apreciamos e que ti como presidente queres mandarlle un, un saúdo cordial, non? Pois sí, home, un saúdo pois pues acabamos esa temporada 2020-2021, unha temporada un poquinho rara, que non pudimos ir aos estudios de, de Radio Cornellá, pero bueno, fixemos o traballo desde desde, desde, desde fora, ¿no? Dixésemos, ¿no? grabando aquí co con teleprogramas este que estamos haciendo, pero bueno, al final lo o importante que saímos a sondas eh, que os nuestros nos, nos sinten, escoitan como está Galicia, un anaquiño de, de ali, eh, bueno, podemos compartir con él todo lo que, que la asociación e o que facedes todos vosotros. y demás asociaciones de Galicia que hay en Cataluña. Mm, mm, mm. Un rincón de Galicia en Cataluña. Bueno, facemos o que podemos, de verdade que de verdade que isto é un, unha cousa extraordinaria, feito de ter de tervos aquí para que os nosos clientes saiban de, de, deste traballo tan importante que, que é o, o de comunicar e darlle a coñecer todas as noticias a todos os nosos clientes, non? Está Sí, sí. Mira, parece ser que o, o presidente de Asobecat, que non puido facelo antes eh, conectase ahora. ya ben vida e, en todo caso, o que dicimos é que lle moitísimo que nos comunicara. Foi Alfonso o que fixo de, de comunicante de, da... Da Sobecat. Da Sobecat. Boas tardes, eh, Juan Pedro. Boas tardes, Julio. Mm, Boas tardes os presentes e eh, todos os presentes aquí nos estudios virtuais danxa a e, e eh, eh, agradecemos que estés aí connosco pero eh, seguimos coa mm, comunicación con noso técnico, con noso presidente da Asociación Rosaria de Castro porque el quere tamén dicirlle a todos os nosos ointes que mm, mm, eso me comentou a mi Pechado que, que foi un, un exitazo a festa do 40 máis un aniversario eh, no colexio Verdad de, la Miranda. Bueno, sí, fai dúas, semanas xa, non? Non foi a semana pasada, sí. sino outra. Eh, sí, porque nos deixaron foi un foi un éxito, o sea, o aforo estuvo completo, tivemos os rapaces nosos bailando e eh, tocando que xa facía dous anos que non podían facer nada tuvemos un grupo Evoe, un grupo precioso de, de, de música folk, músico de, de aquí, pero que, que canta cousas de, de ali. O sea, sí. un, un, disco editado nada máis que para pa, pa Rosalía de Castro, o sea, sí. que mellor, ¿no? que non esa entidade. Vale. E despois me acompañaron un par de grupos de aquí de Cornellá, y, y, nada, estuvo precioso, a xente moi ilusionada, foi algo pequeniño, pero bueno, foi o que nos deixaron facer eh, a verdad que a xente enchou, encheu o colegio, xa, era un sitio, un sitio de aforo limitado, pero bueno, as cadeiras estaban todas todas todas cheas de xente. E eh, por a mañá, pois, pues, fixemos o noso ofrenda... A ofrenda a Rosalía de Castro, sí. Queríamos que fuera algo máis íntimo, pero, bueno, foi enterando a xente e, ao final, pois, pues, Can Mercader estuvo cheo de xente para ver a ofrenda, tocamos os signos, eh, hicimos la ofrenda. Nos como entidad, o ayuntamiento como, bueno, concello como, concello, ¿no? Donde está nuestra entidad y yo gusto de Rosalía, pero la verdad es que sin invitarlos a participaron todos los grupos políticos y alguna asociación mm, haciendo ofrenda floral, la verdad que fue muy, un acto muy muy bonito por eso, porque no lo esperábamos, pensábamos que iba a ser algo más, más íntimo y al final pues el chiste de gente fue un éxito porque medianamente, fue un montón. como dís medianamente familiar, pero que en realidad pois abarcou todo o ámbito das persoas sí, sí. que, que coñecen Rosalía de Castro, que é o que máis o máis importante neste aspecto. Bueno, que te chiva, que quería che preguntar, Oliver, mm, eh, finaliza o curso, tamén finalizan os, os ensaios cos rapaces tamén, e, e, e tes algunha previsión para para para, para agosto ou para, para Ah, porque tenemos grabaciones por domingos de julio los 4 domingos de julio faremos grabaciones no creo que nos dé tiempo a cabalo, pero ya levaremos algo de música para las vacaciones para las y y cuando lleguemos en septiembre octubre acabaremos de grabarlo o sea que en verdad no paramos. Estamos siguiendo a entidades esta mañana ya estuvimos ensayando porque xa che digo, a partir do día 4 que parece que é o primeiro domingo de xullo xa comenzamos uh -huh. a, a gravar tamén hai que darlle as gracias ao Ayuntamiento de Cornellá porque nos deixa ten uns estudios de grabación e a verdad que pon, pon todo a súa parte para que podamos facelo eh? Uh -huh. Bueno, pois pues, eh, agradecerche moitísimo eh, eh, todas as comunicacións. Por certo, algunha consigna para todos os, aparte de, de, de ter co, cuidadiño por, con, con esto do coronavirus a todo, todo o mundo, algunha consigna para vernos en Galicia, a mellor? Pois ahora mismo a verdade é que non, non hai nada vale. Eh, porque está todo un poquinho con isto do coronavirus, parece mm. que se empezan a deixar, que xa non fai falta na semana que ven que le vemos máscara na, na, na cara, pero como mm. está todo un poquinho verde, vai cambiando. Mira, ahora para pa, pa Verbena San Juan íbamos hacer unha cea a da entidade, que pero bueno, en principio non podía haber música e eh, non podía haber nada, tiña que ser un sitio vallado, etcétera, pero agora parece que sí que nos deixan poñer música, o sea que cada día vai cambiando a cousa. Entón tampouco estamos facendo moita previsión, porque a verdade é que non sabemos o que. Pero bueno, si sí, todo bueno. sigue ben que tal, alguna cousa faremos por ali, claro. É que isto vale. ten que ir así, como dixéramos, como que di, case de hoy para mañán, a ver, a ver se si mañán podemos, a ver se si É que verdade, eh? o sea, mira, o da verbena, por exemplo, xa che digo, era o límite de persoa, non sei que, despois ya xa non había límite, pero tiña que estar vallado e pechado o sitio, e sí, onte sí. mismo xa me dixeron que podíamos poñer música, o sea, que cada día vai vai cambiando isto. Sí, bueno, claro. Facer previsións a largo plazo é complicado sí, sí que é verdad que en setembro volveremos ver rayos eh, que faremos a festa de San Froilán que cada ano nos invitan allí en Nou Barris uh -huh. pero pero non hai nada ainda así moito organizado por ahora esperemos que, que se vaya aclarando un poquinho vendo a final do, do túnel e que uh mm. -huh. podamos facer xa con normalidade o ano que ven e eh, volver todas as actividades que tiñamos antes. Eh, quería preguntarche unha cousa máis eh, mm, no mm, sempre se fai en, ao lado en frente de Rosalía unha cousa interesante e importante que é o, a festa do San de, de, San Si, Sí, eso Chico, contaba que, na, que en San Juan que se vai facer unha cea E ahora ao final poñeremos algo de música para pa amenizar un poquinho, que ao principio non nos deixaban poñer música, pero conte mismo xa salido pro CICAT dicindo que xa se podían facer música e bailar con mascarilla a xente. Entón faremos que cada día vai cambiando a cousa, entón é complicado, pero sí que hai verbena, sí que hai verbena este ano. Vale. Vale, vale, vale, pois pues iso é importante que os nosos ointes se apunten que, que haberá quizáis unha, unha grande mm, mm bueno, polo, polo menos fare, farase ese traballo. Sí, sí. No, no, e a xente ten ganas, eh, porque xa te digo, eu creo que hoxe mirei falei con o que leva o restaurante que fai a CEA e xa había cento e pico persoas apuntadas, o sea que Olé. que a xente ten ganas de salir, de facer cousas e de volver outro poquinho á normalidade. Vale. que sí. Bueno, pois Eso, agradecerche moitísimo. Temos eh, que temos que intentar mm, conectar con unha persona que quedamos que se chama Antonio Reigosa, quizás coñezas ti tamén, eh, Enrique. Sí. É un... Eu creo, que coincidimos no, na entrega de premios en eh, eh en Castro Caldelas de, de Asociación de Galegos ou algo así, non? Mm. Antonio Reigosa pois é un escritor tamén que acaba de poñer un libro un libro moi interesante, un libro mm, que fala da Galicia, eh, eh bueno, el dixonos que, que, que estaría máis ou menos de acordo para poder estaría pre, a partir das, das tiña apuntado aquí desde as 18 18:30 xa, xa pasa un bocadiño das <laughs> 18.30 bueno, para min é un, un gran placer para nós, Armando, verdad? Un, unha honra enorme tervos aquí precisamente con nós <laughs> exactamente temos, como quen di, xa temos o, o plato cheo non, <laughs> pues, podemos ter ainda moitos máis a verdade é que pero, quero, pero vaya, que podemos coller moitos, eh? Queremos presentar a Antonio Reigoso porque é un, un grande escritor, acaba de poñer en marcha pues, un, un libro, me parece que además foi, foi premiado por ese libro eh, tan interesante, Contra Historias de Galicia, chamas. Sí. Non sei se si, si estará a outro lado do... Vamos a ver se si acerto. Voulle poñer un WhatsApp por si acaso non, non escoitou. Eh, voulle poñer un bocadiño de música antes de, de nada. Kiko, arriba esa música. Basilisa no baile, dixo en voz alta Si me gustan os homes, é pola gaita É pola gaita, nena, é pola gaita Basilisa no baile, dixo en voz alta Comín castañas asadas que viñeron de padrón E bebín hoja de bamio e doeme o corazón E doeme o corazón, e doeme o corazón Comín castañas asadas que viñeron de padrón Basilisa, lisa, lisa, Basilisa, lisa Basilisa no baile, dixo en voz alta Si me gustan os homes, é pola gaita É pola gaita nena, é pola gaita Basilisa no baile, dixo en voz alta Ese que anda no baile, sacude ben os calzón Parece que leva dentro un ferrado de abellóns Un ferrado de abellóns, un ferrado de abellóns Ese que anda no baile, sacude ben os calzón Vasilisa, lisa, lisa, lisa, lisa, eh. Lisa como una baldosa, lisa como una pared. Basisa no baile, dixo en voz alta Si me gustan os homes, é pola gaita É pola gaita nena, é pola gaita Basisa no baile, dixo en voz alta O lugar de sete coros ten a pedra cadrada Donde se sentan as mozas Arraña la condanada Arraña la condanada Arraña la condanada O lugar de sete coros lomos ten unha pedra cadrada Basilisa no baile Dixo en voz alta Si me gustan os homes E pola gaita E pola gaita nena E pola gaita Basili sano baile. Dicho en voz alta. si no baile y en voz alta si me gustan los hombres es pola gaita es por la gaita nena es por la gaita si ya no baile y en voz falta si no baile y en voz alta si me gustan los hombres es pola gaita es por la gaita nena es por la gaita si ya no baile y en voz alta Baixamos a música, por lo tanto, eh, continuamos aquí neste estudio, continuamos con Bosco. Eh, Oliver, alguna cousa que... Mm, mm, para poder asistir á festa do que, que decíamos antes da, do, do San Xoán Pois que chamen a entidade ao teléfono do bar e que se apunten ali Eu creo que hasta o día 22 teñen tempo a apuntarse Xa te digo, pasaremos un bon rato, unha boa noite Esperemos que non chova, que faga bon tempo eh, Nada, volver a normalidade que, que é importante volver a facer festas Volver a ver cultura galega no escenario eh, volver a, a abrazarnos uns outros e poder to, tocarnos, non? Darnos esta, esta fronte do outro e, e, e con esta máscara, no que non... Pouco a pouco o, o estamos conseguindo a vacunación e eh, con todo, mm. con todo que estamos facendo. E eh, nada, ánimo que se apunten e que hasta logo o coronavirus e, eh, e poder tirar para adiante. Teremos música E nada, que en setembro Rosalía volve outra vez, máis forte que nunca, Esperamos ya tener una actividad completamente normal, que presentaremos su CD que ya te dije que estábamos grabando. Eh, que nada, que teñan moi boas vacacións todo o mundo, eh, que Rosalía estén as portas abertas porque queiran e eh, eh, abrazo moi forte. Vale. Moitas gracias, Oliver, moitas gracias. gracias presento, presento a todos o, a este gran escritor, eh, Antonio Rigosa. Moi boa tarde, Antonio. Benvido, moitas gracias. Moi boas moi boas. Aquí temos a Quique, temos a Oliver, que é o presidente da nosa asociación, a Juan Pedro, presidente da asociación Osobecat, e a Armando, que estaría, está aquí con todos nosotros. De verdade que o estudio cheo de personas que, precisamente, se si estivéramos en, en Radio Cornella non poderíamos ter tanta xente. Agradecerche moitísimo, Antonio, que participes connosco e colabores connosco, dándonos información con respecto a ese traballo que últimamente, que foi premiado últimamente, ese de Contrahistorias de Galicia. Benvidos. Ola, moi boas. Non sei se me escuitaches que, Sí, perfectamente, non me escoitades a min, non? Sí, agora sí, sí. sí ah, vale, vale. Dicía Contanos... que moi boas e eh, eh, moitas grazas por convidar. Bueno, mm, mm, eu e ao mesmo tempo pidoche que, que nos fales desas contrahistorias de Galicia. Bueno, pois é un, un libro un tanto especial porque non naceu como soe suceder da, da iniciativa do escritor, neste caso eu, senón dunha, dunha petición do editor de Miguel Tobal de Edicios Embora, Embora. Que, que, bueno, que quería facer un libro con esas características moitas breves historias que tivesen, digamos, unha componente sorprendente, unha un, que non é o habitual, en definitiva, que non son as historias que se contan habitualmente eh, nos libros, eh, moitas veces na prensa, porque teñen morbo, pero como son históricas, tampouco están frescas, non? Ajá. E, bueno, esa é a idea, un libro eh, diferente, con moitas historias breves, que se lese fácil, e que, eh, eh, como foi, ilustrado profusamente, non? Por unha persoa que neste caso, ademais é, é novata no oficio, pero que deu coa tecla perfectamente. Pois parabéns, felicitacións por ese traballo tan importante. Por, por que contra historias? Contra. Contra é, eh, a miña idea inicial A verdade é que o título de houve que facer eh? As <laughs> veces parece que o primeiro do libro sempre é o título A mí polo menos pásame, non? Son capaz de poñerlle o título antes de escribirlo ou de empezalo Pero neste caso foi xustamente ao revés Non, non se me pasaba pola cabeza O que eh, un día aproximeime ao, a, ao, ao que foi título de historias, conta. Ah, ah. Pero dixo a miña muller, dixo que ben, contra historias. E dixo, hostia, perfecto, o título <laughs> que lle fai falta a este tipo de libro, no? Claro. Realmente, realmente foi así, foi unha, unha o final de todo e, e eu preocupado por non atopar un título que a min me me dese, bueno, a satisfacción porque xa sabemos que un título forma parte importantísima da promoción sí. dun libro. Uh -huh. Bueno, un libro que foi premiado, acabo de dicir, pero non dixemos que Follas Novas foi o premio que, que, que recibiches, que, por certo, Mm, bueno, é un premio moi valorado precisamente por todos os escritores eh, e nos xémonos eco e gracias a eso, pois a verdade é que tiñamos ganas de entrevistarte moito antes que saibas que nos presumimos de que a todas as persoas que invita, que convidamos e falamos con elas na nosa radio despois son premiados, o sea, considerámonos <laughs> talismán de todas esas persoas no... Eh, eso, es, eso está ben alegrome de que sexa así de feito xa falei con vos hai ah, non sei, non sei que anos Pero fai bueno, tempo xa. Sí, sí, xa pero, tempo xa, xa. Pero xe moitísimo, de verdade. Eh, mm, a ver, o ilustrador diste o ilustrador, a persona que, que ilustrou mm, mm, moi ben ilustrado, según dice, porque ti valóralo moi alto ten moito que ver co, con tal botero, porque son esas, esas figuras tan <laughs> gordas e tan fuertes. Mira, é, eh, é unha rapaza de 30 anos, é o primeiro libro eh, bueno, eh, eh, licenciada en Belas Artes, eh, coñecíamoslle cartéis, eh, pero non un traballo de ilustración que, bueno, que un libro é diferente, non? Hai que ter, digamos, eh, enfrentarse a un, a un texto e hai que sacar as conclusións propias do que fai o, a parte gráfica, non? <laughs> Neste caso, eh, eh, a rapaza, eh, que por certo se chama Rita Gutiérrez, eu creo que os editores deben quedarse co seu nome, Habrá eh, que entrevistala tamén. Por suposto. Eh, eu creo que deu co libro tamén que lle viña ben, porque puido eh, usar uh, variedade de estilos que a ela lle gustan. Uh -huh. e, de feito, cada personaxe eh, leva un tipo de ilustración sendo, bueno, en, en, conxunto Coerente uh, coherente, pero diferente, non? eu creo que foi o libro xusto que precisaba para facer un traballo. E logo, por outro lado, é unha muller que, que, que prepara a ilustración, que se documenta, que vai máis alá do texto. A, a realidade é que este texto non lle podía axudar moito. Aproximadamente cada historia son 3.000, 3.500 caracteres. De feito, foi o traballo duro, non? Eh, limpar eh, e pulir ata deixar un relato, digamos, rápido eh, e áxil para o lector, non? E eu creo que foi o libro, eso foi casualidade, en todo caso un mérito do editor atopar a esa persoa para encaixar eh, neste libro, neste tipo de libro. Unha novela para rapaces que ten unha coherencia desde o principio ao final ou un personaxe, digamos, único ou poucos personaxes eh, bueno, pois é diferente. Tes que manter a, a unidade estilística e tal. Neste caso, non era obrigatorio e eu creo que deu coa solución perfecta. Está ben, está ben. Unha cousa interesante. Eh, por certo, mm, mm, falando da túa trayectoria, porque ti non solamente es, escribes, sino tamén eres moi solicitado para outras eh, en, cousas, porque teño entendido que a semana pasada che mm, no... Estive ah, en en Mondoñedo, en Mondoñedo. unhas xornadas que se organizan, bueno, é unha organiza unha asociación que se chama Abrindo Camiño, sí, eh, que sí. fundamentalmente eh, toca temas relacionados co Camiño de Santiago, non? Uh -huh. Pero bueno, eh, a verdade é que o fan inteligentemente, son temas transversais, e no caso concreto da, da, da mesa do sábado pasado, eh, tocábase o tema da emigración, emigración ah eh, home, a local fundamentalmente, non persoeiros da emigración local, pero en xeral o fenómeno migratorio relacionado tamén cos camiños, porque migrar non deixa de ser andar camiños, de ida e volta, e, mm. e como vos vou contar a vos, non? Curso, que, claro que en sí. que consiste. eh, bueno, pois, ainda que non sexa necesariamente a Santiago, nin por motivos eh, exclusivamente religiosos, eh, o camiño é fundamental na vida. Eh, ese, ese era o tema o sábado pasado. Bueno, que algo, o sea que amplitude na túa, na, na, tua, traxectra, na túa traxectoria non somente es, eh, escrita sino tamén comunicativa son os anos <laughs> que xera tempo a Home, eu eh, son afortunado no sentido de que eu eh, non tiña previsto traballar nun museo, pero logo 40 anos traballando nun museo provincial de Lugo, non? Eh, a verdade é que o, o, o, os contidos do museo, unha biblioteca eh, aí ao lado eh, moi variada, que, conectar con moita xente, desde artistas a historiadores, etc abreche moitos campos, moitos mundos non? Eh, eu fundamentalmente no que o que non é a miña vida profesional, chamemos, eh, dediqueime fundamentalmente con outra xente a investigación relacionada coa cultura oral, coa cultura galega oral, non? E máis concretamente coa literatura de tradición oral. Por tanto, seguramente de, a, as, os libros e os, e os traballos e incluso a miña páxina web de galiciaencantada.com van por aí, non? Van relacionadas con esa literatura de tradición oral, pero o que non quita que non haxa moitas variantes na, afortunadamente, senón a vida é moi aburrida non podes estar centrado única e exclusivamente eh, nunha, nunha, nun aspecto, nunha cuestión non? Uh -huh. eh, eh, neste caso, perdón, sí dime. No, no, digo que ti venche de lei porque estudiaches en Mondoñedo lóxicamente <laughs> eh, ti, ti, ti venches unhos profesores que li eso da cultura oral mm, non sei, polo menos de trayectoria. Mm, a verdade, A verdade é que é un pouco un pouco enigmático, un pouco misterio ese, ese vínculo claro. Eh, eh, eh, porque claro, bueno, evidentemente eh, decir Mondolledo de decir Cunqueiro xa parece dicir o mundo, non? Xa parece que <laughs> está bueno, ele é Cunqueiro, ele é Cunqueiro e, e outros Pero, monsters, o, claro a min teñeme preguntado como ti estás facendo agora, pero xa hai moito tempo, que pasa en Mondoñedo, porque Leiras, Pulpeiro, porque Noria Gavarela, porque eu que sei, no, no campo sí, musical, sí. Pascual Veiga, e por suposto sempre Álvaro Cunqueiro, non? E outra moita xente, eh, moi, sí, moi interesante, sí. que queda un pouco eh, escurecida a súa obra e a súa biografía, porque onde diz Cunqueiro poucos máis nomes se poden dicir, e, eh, eh, claro, uh -huh. eh, eh é eh, ata certo punto un problema, pero eu teño contestado e dicir, pois debe ser a auga, porque eu, digamos, eh, eh, eu lembro... Non... Quique, Quique, di. No, que lembro unha entrevista que fixemos en, precisamente en Radio Cornellá o tanto o rei das tartas como, como o principiño que quedou o seu fillo que creo, penso que é o que rexenta agora o, sí, a, a, sí. A, famosa, a famosa casa de, das tartas de Mondoñedo eh, sí. porque é, é, tan, é tan é, non digo que sea tan, sea tan popular como Cunqueiro pero dende logo popular sí que é eh, é, é certo é algo emblemático me agora Eh, porque además a anécdota de como se autopromocionaba non o rei das tartas mm, nunha corrida de touros do Cordobés eh, pois, <laughs> collera un neno no colo e tal, pediu, pediu un neno prestado e dice bueno, a ver de quen aquí hai un niño perdido e tal, a ver si tal, el que quiera que sepa de quen es e tal, que venga a recogerlo aquí, que está el rei de las tartas e tal a verdade, a verdade é que, bueno, ese home xa hai, xa hai ben anos que morreu. Carliños, Carliños se chamaba. Desgraciadamente morreu, morreu demasiado novo, bueno. Sí, era xo, era xo. Era moi novo. Eh, pois eu creo que hai 20, 20, 26 anos ou así que morreu xa, eh, que xa son anos. Bueno, e tiña unha, un don, tiña unha habilidade e é certo sí. que había ali polo menos un par de, de confiteiros en Mondoñedo que tiñan zona de facer boas tartas e tal el que nin viña da tradición eh, confiteira, nin na súa casa se facían doces que usaiba, salvo igual a algún caseiro, non sei, pois tivo, bueno, pois esa pois era a auga, tivo ese, esa visión, esa visión e, e, e, e, sobre todo o que tiña era moito descaro, porque eu recordo que daquela eu sendo moi neno, rapacete, a, a única televisión que veía eh, eh, era a, a española e tal e aqueles un, dos, tres e aparecía rei das Tartas ali co, uh -huh. co mm. Kiko Leal e digo, pero este home como se amaña eh, para que eh, <laughs> apareza eh, na mellor hora de televisión do día no programa de máxima audiencia dicindo que o rei das tartas de Mondoñedo home, esas genialidades eh, fotografarse co rei, con Julio Iglesias co, bueno, en un campo de fútbol. Eh, eh, donde fixese falta, non? Era sí, sí. e esa anécdota que acabas de comentar é, é, é moi simpática, non? É dicir, colle un neno no colo que casi, uxi, ata diríamos que o secuestro Pois, en fin, eh, ocurrencias eh, fantásticas. Era un home que, que igual o, o que era o traballo interno non o dominaba tanto, pero o que a, a digamos a parte comercial eh, bordaba aí, non? Unha parafernalia enorme. Bueno, falando precisamente de, de personaxes ilustres de, de bueno, puxemos en, en, en, en valor precisamente Mondoñedo, pero que en Mondoñedo sin ter nomes exactamente eh, grandes coñecidos, seguro que os contacontos seguían existindo e seguro que moitos avós e moitas das persoas que aínda viven ali siguen sendo grandes contadores. Bueno, a, a Mondoñedo, eu son do, da aldea do rural, son de Zoñán, da 5 kilómetros do que é o, o casco urbano. Eu nací, digamos, na fronteira entre o mundo casi prehistórico, o mundo tardo medieval e a, e a mecanización. Bueno, esa experiencia eu creo que que tamén marcou a miña xeneración e a de moita outra xente, non? Entón, eu recordo perfectamente cando chegou a televisión a miña casa que foi a primeira da aldea que houve, eu tiña 12 anos. Por tanto, eu xa tiña unha experiencia longa dese, desa transmisión oral, non? Dese tempo que eh, sobre todo os máis vellos, bueno, imaginade a familia tradicional, con meu avó na casa, na mesma casa na que estábamos os netos e os nosos pais, eh, eses invernos de esfolla de millo e eh, de tantos traballos que empezaban prácticamente a seis da tarde e remataban cando te deitabas porque eran moitas horas de, de, de noite, de escuro e, cando non marchaba a luz que tamén era bastante <laughs> habitual non? e deu tempo a, a min, deu-me tempo a, a, a vivir ese mundo da transmisión da, do saber por vía oral e incluso recordo sen saber moi ben máis datos, pero si sí recordo como pracenteira igual o que pasase unha noite un un esmoleiro que andaba polas aldeas de casa en casa, un día, un día daban yacea nunha casa e outra noutra, e recordo que eles, de alguna maneira, agradecían eso contando a súa vida, que era ah. para min era fantástica, non? Claro, claro, claro, eh, Eh, era, era como unha, un aventureiro que está recorrendo o mundo, non? Era un Quixote, sí. Ah. diría despois, daquela non, non, non sabía nin quen era Don Quixote, non? Sí, sí, sí. Eh, e logo pero pasou tempo, a min no instituto eh, non me falaron desta, desta cultura, non? eh, eh, non me falaron de, pero cando me incorporei ao, precisamente ao traballo ao Museo Provincial que empecéi bastante novo, tiña 23 anos Eh... Perdón, perdón, no Museo Provincial tamén está, eh, penso que dino de salientar as, as as, as grandes cadeas que nas que foron sí. coas que foron atadas o marechal mm, Pedro Pardo de Cela, nas cadeas que parecen máis ben da, das áncoras dun barco que que, sí. que a, a <laughs> mariscala, sí, sí, a famosa mariscala, non? Sí. E eh, bueno, forma parte do mito do mariscal e eh, sí. tal. Sabes eh, sí. que sabedes que tirando do fío podemos podemos esparramar historia tras historia, enlazar unha con outra e, eh, e, eh, e nunca acabaríamos, non? Eu pois estaba contando que logo en contacto con outra xente brevemente eh, eh, eh, coñe, empezando a coñecer obras como Contos Populares da provincia de Lugo que editaron o Colegio Fingoi no ano 63 e outras mm. cousas, non? E con outros compañeiros de, de, bueno, de inquietudes máis ou menos parecidas ás miñas empezamos a facer traballo de campo démonos conta de que esa cultura estaba eh, esquecida Eh, e era unha pena, non? Era unha unha lástima deixar escapar eh, a cultura na que, por outra parte, nos, sen sabelo, éramos devedores, éramos uh -huh. fillos desa cultura popular, non? Uh eh, -huh. eh, eh, é unha pena, eu creo que hoxendía xa se está traballando moito mellor na universidade, hai mestrado moito, mestrado que xa está traballando nos colexios eu tiven a sorte de poder levar xa casi 14 anos organizando unhas xornadas de literatura de tradición oral, en definitiva eh, eh, eh, eh, digamos que me, me interesei por ese mundo o decatarme de que ese mundo non interesaba a cultura oficial <laughs> Bueno, pero estáse poñendo en valor e seguro que tanto ti como moitas outras persoas, por exemplo, o de Ponte nas Ondas, Santi Veloso, están <laughs> intentando facer que, que, que esa cultura grandiosa que é a de comunicación oral, pois pues estáse poñendo en valor eh, eh, cando menos escribindo, que decir, porque cualquier persona dos maiores nosos que temos aí eh, mm, que, que, que falece, pois pues, falece parte da biblioteca a, antiga nosa, non? Sí, sí, sí. Desgraciadamente o o rural galego está desaparecendo. Eh, eu falo da miña aldea que éramos máis de 100 persoas cando eu era cando me criei e agora quedan exactamente nove persoas. Eh, é só unha, só unha menor de 85 anos. Carai. Eh, evidentemente esta é unha, bueno, unha sentencia a prazo moi sí. moi limitado, non? Parece eh, que non é, unha morte anunciada, certo, certo. Sí, Parece sí. Unha, unha morte anunciada, dice Quique. A crónica sí, dunha eh, morte anunciada que, eh, que... con, con data de, de finalización pode ser eh, dez anos É eh, eh, o que ti comentabas máis ou menos somos da mesma xeración eh, comentábamos con Darío Xoan Cabana nunha ocasión dice que a nosa xeración pasamos dunha losqueada da, da, do paleolítico á modernidade, non? Porque eu lembro de andar os carros, de sí. rinchar os carros, rinchar o eixe, eh, eh, eh, ademais, claro, era un, era, un, era un son que sentías igual unha hora, porque, claro, pasaba por un camiño e os que vivimos non, non val, pois sentías pasar o carro e o carro botaba unha hora facendo sí, sí. as cousas. E logo, claro, referente, referente aos contos, eu, eu dende logo, eran un pouco cruéis. Eu lembro que <laughs> Fole de todo. Fole, Fole, Fole era moi moi dado aos contos de, de, de lobos. Eh, eu, eu, eu nunha, nunha charla co, co meu avó, que era amigo de Fole, justamente en Fingoi, pois, eh, enfatizaba tanto e vivió tanto que, que bueno, lle, lle cuñen un medo tanto os lugos como como os mortos, porque tamén a veces falaban dos mortos, entón se levantaban que se claro, el... os mortos levantábanse, falaban, eh, na Santa Compaña, todas estas cousas, estas historias falábanse na pois pues, nas soleiras das casas, no, nos, nos bancos, esos quinta, en, casi todas as casas teñen uns bancos de pedra, para, para onde se sentaba a xente maior e a xente máis xoven para escoitar a, a, ah, pues, pois a fresca que se chamaba, os contos da fresca. O sí. carón do, o carón do forno. Tamén, tamén. Tamén. Bueno, bueno, era, na mesma ladeira. Sí, Era un modo de vida tan, tan diferente ao actual que eh, ata agora cando eu contas aos rapaces máis novos, o, estou falando de, de pequenos da aldea, ata lles costa traballo crelo, non? Sí, sí, sí. Eh, eh, non existen eses lugares ou, ou, ou existen pero na ruína, non? No, naquelo que xa eh, foi pasado. Pero, claro, bueno, era unha forma de vida. Eu non iría ao paleolítico por unha razón moi simple, porque ainda se inventou a, ainda se inventou a cerámica despois, a ben que nos deu, non? Pa... <laughs> Pero sí que eh, é, é, eh, é unha conexión co mundo medieval, non? A forma de vivir, de sobrevivir, eh, o, o, o básico, eh, eh o, o alimentarse, o telogando, eh, única exclusivamente para sobrevivir, non, non era unha economía concebida para beneficio, nin para senón para o día a día. Eh, evidentemente por tradición e por necesidade as dúas cousas, non? eh, bueno, canto nos levaría que falar isto a maioría da xente non tivo propiedade da terra ata, ata a redención dos foros, etcétera, etcétera, non? Pero era un cambio radical no, de, de, decía que os que vivimos o Lugo da, da, dos anos 60 e a principios dos 70 ainda podemos lembrar perfectamente no, no coxe a estación de servizos pois onde se celebraba a, a feira non e, ben agora o, a, o recordo o, cando falaba do soleiro non pois ali a, había bueno dende, dende pezas de, de eh, pois, pois, en fin, de, de, de, de todos os oleiros, de, de, de olas, e eh, de todas as, as, as mm, tamaños e cantidades. E, e, logo, e logo tamén, pues, bueno, polos, galiñas, e eh, de todo, bueno, que era unha feira brutal, brutal. Sí, sí. Vale. Eh, eh, eh, bueno, e agora xa case non ves ese tipo de mercancía en ningún mercado, salvo mm. por cuestións decorativas, igual eh, que, que bueno, pois que hai certa certa olería artística, etcétera, e que se usa de outra maneira, non, pero todo eso desapareceu, eu ¿eh? claro, é que eu non sei exactamente se eso é bo ou é malo. O que si sí é certo é que os que temos memoria de todo eso sabemos que o cambio foi brutal, non? Sí, sí. Mm. Transformáronos completamente. É unha é unha é unha ledicia escoitarte, Antonio. De verdade que Reigosa para nós é, é, é precisamente unha axuda de, eh, de mm, comunicación e ao mesmo tempo aprender algo máis de cultura, con todos nós. De verdade que te agradecemos moitísimo a, a colaboración de hoxe. Eh, volvemos a felicitarte por ese mm, eh, esa grande mm, ese grande premio que merecía mm, eh, en ben merecido a que además estáis moi orgulloso del según me, de, nos contabas ¿no? Bueno, eh, eh, vamos a ver, os premios eu, mm, como a todo mundo, hai moitos anos presentaba algún que outro premio grazas a, a que mo deron digamos que empecé a ser coñecido sobre todo na literatura infantil e juvenil non? Uh -huh. aquel xa quedan algo moi lonxe memo, aquel Memorias dun Raposo que que o escribín precisamente porque me negaba a aceptar que os nenos da aldea mm, moito máis novos non tivesen a oportunidade de conocer as maravillosas historias dos raposos, non? Uh -huh. eh, eh, eh, bueno, pois ese libro que xa me deu moitas alegrías desde alo polo ano 98, 99, por alo, eh, eses premios veñen ben, abren xa porta, poñen o teu nome en circulación e tal. Agora, eu non me presento xa hai moito tempo a ningún concurso, e, por tanto, o que ven, benvido sexa, e xa está, ta, e, e xa alegría, evidentemente, non é o mesmo, pero emocionate, disfrútalo. No, e... que, e que ademais ese nome, Follas Novas, ten moito que ver coa nosa literatura. Nosa bueno, o eh, premio, o premio realmente é importante porque é os os ou conceden eh, as tres grandes asociacións, chamémoslle da industria do libro, non? Claro, claro, claro. A Asociación de Editoras, a, a Federación de Librarías de Galicia e a Asociación de Escritores e Escritores e Escritoras en Lingua Galega, non? Deses tres, eh, desas tres eh, sociedades e dos seus socios nacen as propostas que logo un xurado ao final de todo decide a quen eh, dos finalistas concede o premio. Por tanto, non é un premio económico, ten unha figura que é xustamente Rosalía de Castro, por eso Follas Novas, e eh, eu creo que, bueno, que nese sentido, pois, tes un día, tes un par de días de alegría, non? Na casa. Hombre, e tanto. Enhoraboa. Vale, eh, agradecemos, temos outras mm, conexións que temos que comentar con aquí neste noso humilde programa eh, bueno, pois pues, se si queres continuar connosco eh, está, esto non, non está prohibido <laughs> Ben, pois eh, nada, unha aperta e moitas grazas Moitas grazas vale, e, e, e deixareivos porque estamos en Ar de Lucus en Lugo ah, e hai que dar unha volta a <laughs> cidade Cando menos escoitar a Xavier Díaz polo menos. Por exemplo, non? <laughs> E ademais anunciaban choiva en un chove máis motivos. Vale. Ahora boa, veña. Hasta otro momento. muchas gracias eh. Grazas, vamos a poner un bocadillo de música que o técnico ya tenga aquí casi de fondo, pero que es muy importante. Veña, ahí va. Está enrolado Corea dalle vicos cantos que dalle vicos cantos que Ay, la la la la la la o mar tamén ten amores Ay, o mar tamén ten muller o mar tamén ten amores o mar tamén ten muller está enrolado ella nadie cos cantos ...un mar enamoradero hay, tengo amores fiados, arrolo dos marineros hay, cobillo dos abogados, cobillo dos abogados hay. La, la, la, la, la, oh, la, la, enamoradero hay, tenemos amores fiados. Omar oh, también te enamores, Omar oh, también te mulleré. Está enrolado cuarellá, nadie vi cantos que... cantos que llevi los cantos que hay la la la la la la la Oh Marta me ten amores hay deixamos a música porque quero de, dicirvos que vamos a chamar a un un chef, un cociñeiro que hai tempo coñecemos Armando Maiseu e quizás algún dos nosos ointes e vos mesmos tamén que se chama Domingo González Lorenzo un, un, uh mm-hmm. -huh. un chef, o chef mm, un dos máis importantes que temos ali na, en, en, en Ourense concretamente, en, máis especificamente na Baixa Limia, ali no balneario de, de, de Lobios, non? Caldaria, non? pois eh, resulta que eh, mm, domingo mm, temos que chamalo para felicitalo acaba de recibir un agasallo. Eh, vamos a ver si nun momentiño o noso técnico se pon, nos pon en contacto con el eh, mm, bueno, saudámolo. A ver, non sei, o, xa nos dirá o noso técnico. Parece ser que non, non ten disponible a, a súa comunicación. De todos os xeitos intentaremos do, de, de outra maneira, a ver se si, si somos capaces. Voulle buscar, voulle dar o, te, o, o teléfono mm, de contacto de, de, de, deste de noso amigo e entonces a ver se si somos capaces de, de falar con ele. Vale? Veña, aí vai. Outro teléfono que pode, pode servir. Ponnos Kiko, por favor, ponnos esa peza de música que é mm, mm, tan interesante dunha grande muller que desapareceu xa, pero que pertence á música tradicional galega. Arriba esa música, Kiko. Dame saudar a Domingo González Lorenzo. Moi boa tarde, Domingo. Moi boas tardes. Eh... Moitas gracias por Moitas gracias por atendernos. No, pero, eh, perdón, antes de perdón, nada, por, para por, que non se me adianten os compañeros que, que teño aquí nos estudios virtuais, eh, parabéns, felicitacións por ese gorro blanco de radioturismo que xunto co, co chef Pedro Gómez recibiredes ou, ou xo recibiches, sabes? Xo, xo recibimos o mércores por a noite en, Ore, en Ourense. Fixeron unha cena gala e tal, e aí estuvimos aí todos xuntos, pasando rato, e moi ben, sí. É Domingo González Lorenzo que, que mm, xa fai tempo que o merecía. Bueno, <laughs> eu por bueno, merecer merezco moitas cousas, pero a ver, eu non son un quen para dicir eso, non? No, eu, digo eu, digo eu porque cada vez eh, volvo a repetir que o, o mesmo que lle dixen o, o, o anterior convidado. Cando eh, con, cando invitamos a nosas xente, as persoas que que coñecemos e eh, que se fan amigos nosos aquí na nosa radio, despois son premiados. Por lo tanto, nós somos talismán desas persoas que entrevistamos. E tanto, por eso. Pois pues, ustedes eh, pois temos os que apadriñar, non? Tenos que apadriñar ustedes a nós, nós eh, seramos os padriños, entonces. Claro. A ver, é coincidencia, pero ven sendo unha cousa bastante habitual o feito de que nos entrevistamos vos e despois mm, mm sodes valorados mm, caso mesmo que nos tamén o valoramos porque senón non estaríamos en contacto con vos. A verdade é que mm, o valor que, que, que vos damos é o feito de que colaborades con nosco e participades nas nosas inquedanzas e entón, pois, eso, compartir con vosco as, as cousas que, que, que levades adiante para non é un, un placer. Por certo, como, como grande chef, algunha cousa viron en ti eses de radioturismo para concederche ese Home, eu penso que sí. O gorro blanco, non? Penso que a trayectoria, o, o tempo que levo na profesión, despois eh, eh tamén me dediquei por desde o ano 96 ao 2014 a docencia, comparte, eh, pois traballaba e aparte pois no centro uh -huh. de formación Ourense pois daba clases. E a innovación tamén ne, a innovación. Ne, nesa túa trayectoria profesional, non? Sí, é que eu teño unha, eu sempre son un cu inquieto, non? Como se suele dicir, non? Perdón por a expresión, eh? pero eu nunca me conformo co que aprendín hasta ahora. Quero sempre avanzar un pouco máis, eh, facer cousas diferentes, porque senón sería moi monótono, moi aburrido, non? Un sempre fai o mismo, sempre sempre está acomódase e, bueno, ahora estou cómodo tal, e xa non mm. teño problema, pero eu, eu non, eso non me gusta, eu gustame sempre estar facendo cousas novas, vendo cousas novas, probando cousas novas, entonces eh, a ver, ahora estou aí cun xeado de teixo, de teixo, eh? Ah, un cunxeado de teixo a voltas que me falta moi pouquiño para pa conseguir o que eu quero, non? Co, velado, mm. co sabor e con todo, E, mm. bueno, eu penso que a semana que ven eu o xa feito. A semana que ven eu penso que o sacaren xa. Últimamente dedicaste moito precisamente aos, aos postres, non? O, uh, quizás o mellor eh, ou por ponernos te, teño te visto ou, ou te no, na, na, nas redes sociais, concretamente no Facebook, que mm, pos verdadeiras delicias eh, eh, extraordinarias, non? Sí, sí, bueno, a ver, é que eu en principio, nos meus anos que empecé a aprender este oficio, pois eu quería ser reposteiro, non? Pasteleiro, ah. reposteiro. Pero despois tuve un maestro alemán que me cambiou a idea e díxome, venga, hai que pasar para a cociña e deixar a repostería ya e, e, e a pastelería que a cociña pois eh, ten moito máis salida e, mm. bueno, aí enganouse porque eh, hoxe en día vai todo da man, non? Cociñeiro, pasteleiro, reposteiro, non? Claro, hoxe, claro, claro. hoxe un cociñeiro non pode con, conformarme, conformarse solo con ser cociñeiro, non? Porque eu acórdome cando eu empecé con 22 anos eh, por, por, por as Islas Baleares, por Cataluña, sí. por aí, En Cataluña, eh, claro. Os, os, os, os cociñeiros, os xefes de cociña, pois de repostería sabía moi pouco. Eh, en, pero que hoxe en día e eh, obliganche a saberlo porque senón quedas atrás, quedaste como arrinconado, entonces por eso eu tuve esa sorte que a min sempre me gustou e quería aprender iso oficio, pero de, bueno, despois cambian para a cociña, pero bueno, eh, sempre fun estuve aí pondo mo día, eh, fixen cursos eu mismo me deron cursos de reciclaje para aprender un pouco máis, para uh. eh, sacar ideas novas e tal, eh, entonces por eso a repostería lle dou bastante ben e teño xente comigo que, que lle pega moi ben eso entonces eh, uns complementámonos os outros non? o que lle falta un sobra yo outro e do outro lado igual non entonces aí estamos e sacamos ideas en conxunto <laughs> e tal agora por, por exemplo fixen un ravioli de berza blanca con ragú de ternera cachena, é un, é un alioli eh, de, os, de allo do oso, non se, se sabe qual é o allo do oso, é unha planta que eh, se dá no xurés e no courel, eh, a uns 900 metros de altura, eh, ah. e, bueno, pois eso vai ser un éxito, ainda non o non o saquen de non aprobar por aí uns cuantos amigos e tal, encantoulle, entonces claro, eh, eu sabía que existía o allo do oso, pero non sabía que no xure sabía allo do oso, eu pensei que era de centro Europa para arriba, que era donde realmente se conocía eso, e sin embargo aquí temos en Galicia dúas ou tres zonas que sí que o temos. Eu cando vin a primeira vez, estou, estou, estou falando de no mer de, de abril, que o vin a primeira vez. Eu bus, levaba desde o mes de setiembre buscando, pero en setiembre xa non existe, desaparece. Queda, Ajá. queda, queda, queda o bulbo, a ceboleta, e despois volve a salir en, en primavera e agora a finales de julio, principios de agosto, cando empeza a secar o monte, pois desaparece. E, Ajá. cando vin no mes de, no, no mes de, por, no mes de abril que, os, que en nunha zona do, do, do Xurés que, que vía eso, digo, alucinei. Ese día peguei un grito e digo, xa ganen o día, virei aquí ao Monte hoxe, non? Eh, <laughs> claro, claro. Bueno, decir, porque ti paseas precisamente... Por certo, outra cousa que tamén é autóctona, ou polo, polo menos aina por aí, moito eh, son as apoutis, apóutigas, as ou pontigas, pois, pues, mire, Teño, un, teño unha nota aquí, diante de min, donde eh, o mércores eh, vou eh, libro non traballo e vou vou quedar ca Marta, cada ah. ca Marta de Grou, eh, sí, sí, que sí, me coñecemos, que, xa fixemos con ela algunha entrevista. Pois sí, pois que dixenlle fai uns meses que cando vira a Poitegas, por favor, que me avisara, porque necesitaba, porque estou tamén facendo aí unha historia, unha vinagreta da Poitega con... Carai. Sí. Entonces, eh, resulta que que se me avisou, díxome, mira, xa vin apoítegas e tal, mandoume fotos, dixo, bueno, pois a próxima semana, por a semana que ven, cuando libre, pois avísote, vamos un momento aí, e, eh, bueno, apañamos unhas, unhas cuantas porque necesito para fer as probas que quero facer, a ver como, como, como me quedan. Ajá, Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, o, o, a verdade é que para un chef un, un bon xantar mm, remátase con un bon póster, con unha boa sobremesa. Se non se pode, se, si, se eso non se remata solamente con un xelado, pois non... non. A ver, o, xe, o tamén pode ir, non? Eu, por sí, pero pero que, que o completo o, o 12 ben feito, pois pues, ainda com, a xantar, non? Claro, sí, xusto. Eu desde fai anos eh, pois procuro facer postres e eh, sobremesas con produtos de aquí, non? Claro. Entonces uso moito a castaña, por exemplo, non? A, eh, a fariña de castaña. Mm. E eh, entonces fago pois eh, tartas de castañas, fago muses de castañas uh mm, -huh. e mm, mm. acompañoas o mellor con con pois con unha crema ou un topping, un xirope de de de, de, de de, de, de madroños, non? e, eh, porque os apaños no mes de outubro eh, ou novembro e despois con xelos eh, bueno, é que eh, aguántame aí e tamén eh, eh, pois, despois o que uso moito son pois eh, o, fago xeado de sopar de burro canso sabes? e eh, un ano na festa dos callos en Lobios que se fai sempre a, a última a semana a penúltima semana de agosto a última depende do pero por aí por 20 de agosto así que este, bueno, este ano non sei se, se, se poderá facer ningún ano pasado tampouco se pudo facer e fixo, eh, fixo un, un xeado de callos mm. limiaos, non? Ai, carai. Ah. <laughs> eh, fai anos fixen, foi o que inventei o, o xeado de pemento da arnoia, que, Vaya. eh, entonces sempre estou facendo así cousas novas, e agora estou co de teixo, non? Ajá, ajá. Co de teixo, co de teixo. Outra cousa autóctona, lóxicamente. Outra cousa autóctona, exacto, outra cousa autóctona. E, bueno, eu penso que vai sair para diante, que non... Eu xa digo, a semana que ven vai estar máis ou menos preparado e, e nun, nunha destas pois fixen tamén xeado de crema de orujo con licor café ya ves e, no, e, o licor café é eh, bebida de deus eh. claro, xustamente entonces <laughs> eh, de feito tiña un postre eh, fai anos aquí no, no balneario mm, dicían que estaba como unha chota porque <laughs> eh, eh, eh, sí, puña maceración escarola con faía unha infusión de mentrasto, a menta brava, non? cae nos prados. Sí. Eh, cando un surtiga, sabe, acuérdase que se pe... eh, urtigaba se colle un mentrasto e frotaba, non? Pois faía claro. unha infusión deso e puña escarola a infusionar con eso, non? E despois faía unhas, unhas, eh, unhas esferas de chocolate e metía a escarola dentro ca infusión do mentrasto e, e despois yo o xeado de crema do lujo con licor café dentro era impresionante o sabor despois eh. botaba yo uns petacetas de chocolate ou de fresa que parecía que estaban explotando na boca como cando un era pequeno non? <laughs> e, bueno, era diferente, diferente. Pero bueno, dicían que estaba loco porque como se, como podía facer un poste que levara ensalada. allá Sí. En, en, eu sen que en Andalucía hai un, hai un postre que leva melaza e berenxena. Uh -huh. E aquí, eh, a partir dese postre, fixen tamén un, un, un canelón de berenxena recheo de crema de queixo de entrimo con mel de puré Sí, que tamén que, mm, a idea na de aí do, do postre ese que había en, en Andalucía, non? Pero en Andalucía ah. non llevo tan mel, metenlle melaza, non? Que é moito máis doce sí, sí. mel. Sí, sí, nada, sí. pois é simplemente pois eu que sen, sacar ideas, eh, estar aí sempre probando, eh, e, é que che guste o que faz, porque senón malamente, non? Claro, claro. Sí, sí. Ya bueno. a, vida, a vida dun cociñero está aí así, eh, a mitad do tempo pasámola pois discurrindo o que podemos facer diferente dos demais para que a xente diga, bueno, pois eu vou ali comer porque o fan diferente o a outro sitio cualquera, non? Sin por nombres. Uh -huh. Exacto. Claro. Eh, eh, e eso precisamente é o que ti estás buscando sempre, non? Que mm, mm, non somente innovar, sino tamén utilizar cousas do é eh, dicir, do, do pueblo, cousas sí, da, sí. da eh, zona, non? Sí, de feito eu pois agora como está tan de moda isto dos kilómetros cero, non? Sí, hai sí. anos xa que pois non sei, non sei, pode ser que haxa 10 anos ou si, sí, ou empecen a facer pois platos autóctonos de aquí, todos de aquí, ás veces pois fusionados con produtos de outros sitios, de outras rexións españolas ou de outro lado, aunque fora fora de España, pero agora eh, desde fai dous, tres anos, tres anos para cá, pois eh, a petición dunha xente que veu aquí e dicía, mira, yo quería un menú de degustación que só fora todo a elaboración produto de aquí. Pois teño un menú degustación de nove platos donde leva, é kilómetro cero é todo producido na baixa línea todo todo Ajá. e non é nada fora da baixa línea eh, simplemente foi eh, fun collindo as festas gastronómicas que hai na baixa línea e adaptándoas elaborar, eh, adaptándoas a, ao, ao meu menú de degustación non? por exemplo en Lobios pois faemos a festa dos callos en Entrimo fan a festa da vaca cachena e da carne ao caldeiro de Cachena e a empanada de Forquellas en, en, en Bande fan a, a festa do, do, da troita ou do, do peixe, do peixe, perdón, da boga e do escalo, do peixe, non? Do peixe da agua doce. Uh -huh. En Muiños fan a festa da, das sopas do burro cansao e do galo picano chan. Moi ben. Entonces de aí desas festas todas pois eu fun collendo cousas diferentes, funas innovando, fonas facendo diferente do que do que fan na festa tradicional, non? Bueno, pois agradecemos que moitísimo domingo eh, volvemos a, a repetir os nosos parabéns e as nosas felicitacións que seguro que seguirás tendo moitísimo éxito non somente co, po, que xos recoñecerán a nivel mm, nacional e internacional sino tamén que os teus propios um, conveciños seguro que disfrutarán coa túa grande um, profesionalidade? Pois eu tanto, home, eu agradezco vos que vos eh, me sigades eu eh, in, intento seguirvos tamén can, sempre que poido porque, bueno, aí estamos e tanto Xulio como Armando eu dou-vos unha aperta moi forte desde o Xurés gracias, gracias por preocuparvos por a xente de Galicia, do Xurés e facedes unha labor social impresionante, de verdad. Eh, na, na primeira semana, na primeira ou na primeira fin de semana, según teño pensado, me parece que non sei se o día 1 ou o día 8, parece ser que mm, mm, a Ser Álvarez quere facer unha algo importante aí en, Trimo, a ver se si somos capaces de achegarnos e eh, eh, non somente es, mm, non somente saudarte, senón a ver se si somos capaces de apretarnos. Bueno, desde logo, eu encantado, encantado. É sempre que po, é sempre, é sempre que poida colaborar en algo, eu estou disposto aquí eh, a colaborar, a facer o que sea. Non hai problema por min, podedesme chamar aunque sea ás 5 da madrugada, que non me vou enfadar porque me chamedes ás 5 da madrugada, a hora que sea. Eu estou aquí disposto no que poida axudar po que sea, sin problema ningún. Moi ben, Domingo, Graciñas, despedimos con bocadillo de música que xa preparado o noso técnico e hasta outro momento. Venga, un saludo moi forte, un abrazo máis aberta para todos. Igualmente, domingo, ya disfrutar dese manxar. Vale, moi ben, gracias. Veña. Maruxiña ponte dreita que teu pai quer te casar Eu tan dreitiño me poño Que o aire quer me levar Eu tan dreitiño me poño que o aire quer me levar. Pola mar abaixo vai e pola mar de redondela. Pola mar abaixo vai quen no corazón leva. baixo vai Quen meno corazo leva A che de ferro, mango e de ameneiro Miña moza e maruxiña ten meu corazón enteiro. Miña moza e maruxiña, ten meu corazón enteiro. Ai que na valla, ai que na valla A navalla de Pepe non corta nada, non corta nada, corta bastante. A navalla de Pepe tira para diante. ten amores aí o mar tamén ten muller está enrolado co areia dalle bicos cantos que dalle bicos cantos que ai lara la, la, Ahora vemos te. Sí, Ahora sí. vemos ti. Vamos, sí. vamos a saudarte. Vou, vou baixar a música e saudamos te, vale? Eh... Baixamos a música para darlle benvida a outro convidado mm, ali na península do Morrazo, sabes, Armando, que, que ah, que sí, este, eh, este é Xandeira. Mm, dámoslle okay. bendiga, eh, aparte de que, mm, como fixemos cos anteriores, temos tamén que felicitalo. Moi boa tarde, Xan. Hola, boa tarde, que tal todos? Graciñas por atendernos e por perder uns minutiños connosco primeiro. Por favor. Felicitarte porque teño entendido ou temos entendido que tes unhas publicacións mm, extraordinarias últimamente. Ademais, mm, mm, me parece que algo de Lisboa ten algo que ver contigo. Eh, ben, eh, sí, eh, estou por eh, relanzar eh, novamente o documental eh, que fixen no ano 2008 por mor do centenario da Xuventude da Galiza Centro Galego de Lisboa eh, entón o próximo 25 comenzamos aí unha xeira de presentación do filme eh, más la exposición, eh, concretamente no Consejo de Rivadavia. Eh, coa idea, idea de poder continuar la investigación sobre esta, bueno, sobre esta historia importante eh, casi fundacional de la emigración galega, en este caso a Lisboa, ¿no? Una emigración que se remonta a más de cinco séculos atrás. Muy bien eh, felicitacións porque ademais seguro que os ointes e seguidores en, en Rivalavia o día 25, non? Despois do sí, do 25 ás 22 horas no Museo Etnolóxico de Rivalavia. Eh, falando de, mm, mm, de bueno, de documentais, de, de cine, de investigacións, que máis cousas nos podes decir? Bueno, puedo decir que estoy desenvolviendo algunos proyectos eh, sobre el eh, o concepto la memoria local eh, y estoy empezando a desenvolver dos proyectos concretamente, un en, bueno, tres proyectos uno en Boiro, otro en Irán relacionado con gente de Omar y otro proyecto en el Consejo de Catoira. Mm. el logo estoy por, por iniciar sobre eh, Vos Aires, a capital do libro galego no exilio. É un proxecto que o teño xa investigado e traballado dende fai anos. Eh, neste ano deuse a, bueno, a posibilidade de, de emprender o proxecto. Presentei eh, a idea a, a este programa de, de fomento da Xunta de Galicia por mor do, do COVID para estimular a produción cultural eh, das empresas e das persoas que nos sentamos en Galicia, o proxecto eh, saiu aprobado, entereime casualmente onte, así que, bueno, teño que empezar a, a preparar as maletas e o equipo para, para irme a Buenos Aires a, a, a mí. Ah, moi ben, moi ben. Unha cousa que tamén quero resaltar que, que ademais vino nas redes e, e no Facebook concretamente esa honra que, que, que ti te, te das a ti mesmo eh, que foi o publicar e editar esa memoria documental de Galicia eh, Castelao e os Vascos, non? Sí, sí, sí, a verdade é que sí, eh, bueno, son esas cousas da vida eu lera este libro xa moitos anos atrás, parece pareceume eh, no seu momento un texto moi importante, eh, eu creo que no seu momento foi un dos textos eh, máis, eh, máis con máis fondura eh, documental sobre a biografía política de, de Castelao e por mor de distintas circunstancias eh, o libro eh, llegó a mí con la posibilidad de, poder eh, hacer una edición en lengua en lengua griega que aquí yo con mi amigo Chucho Martis eh, y entonces bueno emprendimos el proyecto de editar en lengua galega castelao y os vascos de feito o próximo 24 también eh, También en Ourense íbamos a comenzar La presentación de este, este libro Vale, que aparte de que este, libro fue muy solicitado, o por lo menos muy, muy editado, no sé si farás otra, otra reedición próximamente. El libro de Castelao y los Vascos, ¿sí? Bueno, el libro acaba de salir, así que no, no creo que o esgotemos en estos próximos días, así que, ah, eh, bueno. así que bueno, eh, digamos que si es caso, evidentemente vais a reeditar, vais a reeditar. Verdaderamente el libro eh, que, volví a leer, eh, y aparte en la edición tuve que ir ali eh, cotizando constantemente edición en castellano, a originaria, o edición en galego que emprendí en meu, y, bueno, volví a descubrir un libro muy, muy, muy interesante es una cosa que cada vez más eh, me importan eh, es el lado, de eh, la condición humana que se pone una creación literaria o una investigación, en este caso de Iñaki donde se deja ver, bueno, o, fondo compromiso eh, personal, político y emocional Equetivo sigue tendo Iñaki Nazarasti y idea do Castellaniano, ¿no? Por lo tanto, bueno, la verdad es que fue una una enorme satisfacción para mí poder eh, ser eu eh, que haga ahora eh, décadas después, en eh, el libro y poder estar con Iñaki ahora o próximo jueves o vendres que eh, tenemos ahí pola mañá pensado alguna que outra actividade, mm. aínda non podo confirmar porque, bueno, estamos aí asendando cousas, pero, bueno, a verdade que é un, un, unha alegría poder estar outra vez con Iñaki pois Iñaki e Ana Sagasti recolle moi ben moitísimas informacións, moitísimas novedades e interesantes para todas as persoas que se que, que bueno, que, que non saiban moito daquele momento, non? E daquela situación tanto sociolóxica como como eh, emocional na, de, de Castelao concretamente, Castelao e os vascos, non? Bueno, por certo, mm, felicitarte e eh, digo che que volvo che repetir o mesmo que che, que lle decía aos anteriores eh, eh invitados e eh, convidados. todos aqueles persoas que, que, que entrevistamos despois eh, en, en sucesivas ocasións son premiados e, eh, por lo tanto, o teu premio vai a ser a reedición, seguro. Bueno, a ver. <laughs> bueno, que que che agradecemos moitísimo, ah, Xan. Se algunha novidade tes máis, máis eh, nos encantados das túas grandes aportacións tanto culturais como sociais coas que tú nos axudas a dar. Bueno, moitas grazas. Eh, non, creo que sabes que estou colaborando os domingos cun programa da emigración, así que un día destes vamos a invitarte a ti eh, e algún outro compañeiro da, da, da radio para que participedes nas nosas conversas. Así tamén triangulamos eh, moi ben. Es, eh, Cataluña e Galicia eh, informamos a xente da migración tamén dende outro de, dende outro de punto de vista. Moi ben, pois pues serán moi ben recibidos e eu encantado. Para nós será unha honra e un placer participar con vos. Bueno, moi ben. Señor. ben. Deixamoste eh, mm, que sigas tendo éxito. Moi ben, moitas grazas. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Vamos a poñer outro bocadinho de música e eh, mm, que estamos chegando moi pronto a, a final, pero seguro que mm, todos os nosos ointes e seguidores estarán encantados porque aínda temos unha nova co, eh, conexión con Galicia. Vamos a la música para arriba. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de mi corazón. Canta de todos a una, canta de todos a una. Yo cantaré o bailaré, no me vergonza ninguna. No me vergonza ninguna, no me vergonza ninguna. Ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. No se puede dormir en la arena, ni se puede dormir en colchón. Ay Elena, ay Elena, ay Elena, ay Elena de mi corazón. esa é unha Eleniña. Eleniña, esa é unha peza unha peza de Joel, Joel Padín que, mm, que nos agasallou ese outro día. Eh, eh sírvenos para recibir a nosa correspondente Alino Sancar. Estemos ao outro lado do fio telefónico a Fernanda Follana. Oliver, Juan Pedro, presento vos a unha grande comunicadora e unha profesora e unha... seguro que xa está tendo éxito. Boa tarde, Fernanda tarde, boa tarde Xulio, eh, Armando, Oliver, que non <laughs> coñezo, non? E tamén sí. que, que non sei boa tarde. Aí. Ben, boa tarde. Ben vida, mm, non sei se será certo ou non, pero xa sabes que non somos talismán. Por lo tanto, o que ti mm, pretendas... Facer? Seguro que terá éxito. Nada, ainda non teño resultados, pero non quedei moi contenta. Eh, de todos modos, que iso que xa me parece que che comentei a ti, pola parte que vos toca, que a experiencia de falar con vos, pois que valeume para o examen, penso que foi o único que fixen ben. <laughs> falar. Bueno, sí de verdade que te agradecemos moitísimo non somente por participar con nosco sino tamén por a dedicación que, que, que nos das é, é un esforzo é, máis seino por, porque bueno, ti eres unha persoa comparada con nosco con unha edade un pouco máis <laughs> máis nova e, e, e, e dedicarnos estes minutos que nos dedicabas os fins de semana ou os xoves pois é un esforzo é, eh, máis altruista que, que, que de verdade non somente os nosos ointes, sino nós personalmente agradecemos moitísimo. Nada, moitas gracias a vos, o tempo vale todo o mesmo, e uns e outros, non? A ver se si espero, espero xa polo que me toca tamén que non teña que ver ca edad que, que, que temos dereito todos a, a vivir e a disfrutar da vida. Bueno, eh, nesta, nesta situación que estivemos con, con grandes dificultades por culpa do coronavirus, mm, ti eh, fuches capaz de ir, de ir virando, como, como se dice en galego, pero ao mesmo tempo mm, xa tes preparada a posibilidade de, de mm, neste verán pois aproveitar para disfrutar un chisquiño eh, de, algo de lecer, non? pois si, mira, parece que a primavera chega con esperanza, non? E que o mundo asemella que xera outra vez. Aquí mm. a vacinación tamén supoño que como aí vai collendo ritmo. Na marquesiña sí. da miña rúa hai anuncios de numerosas propostas culturais, van ganando a partida as esquelas, non? Eh, sí, sí, temos sí, sí. a Obradoiros, en Navia de Suarna, en Cervantes, de, de repostería, sí. de apicultura, empeza a haber moito, moita actividade, moita, teatro de títeres, xa veo o Mago Teto, hai xa campamentos de, de verán anunciados, pois mira, aquí eh, hoxe estaba prevista unha andaina pola vía 19 que ao final tivo que, que suspenderse polo, polo mal tempo, Por tempo, a asociación, claro, vos comento, pero así breve, rente o coche sí. para, que, para lembrarmos un pouco e poñer poñervos un pouco aquí outra vez en actualidade. Rende o coche, mañán ten eh, unha, a presentación dun libro El Monte ou la Muerte, a xete na Casa da Cultura que é de un escritor Santiago Macías que eu non, mm. non sei se vos o coñecedes non teño referencias pero chegareime por ali e bueno, uh mm-hmm. -huh. volveu, vai volvendo todo o fútbol dos, dos nenos os coles empezamos a facer actividades pois extraescolares tamén eh, bueno pois, pois eso, e parece que o verán pois que se presenta eh, máis normal non? Mm-hmm. Eh, que, que polo menos que o ano pasado Pois mira, pois... xornadas de arqueoloxía no, no ter de, de, de Piornedo para o 12, 13, 14 de xullo. Bueno, un pouco para que... Hai un proxecto de radio comunitaria por parte de, de Asociación Agareso que vai ter lugar os sábados de xullo en San Román. Eh, bueno, bueno, pedes Piornedo anda, anda outra vez, teño por aquí apuntado, non? Están facendo roteiros, subiron aí o pasado día, o día de San Antón o, o pico Agulleiro, que, que é un pico que está encima de Piornedo, xa cunha altura considerable, pois, pois eh, foron o, o, tamén o, o pico Miravalles, bueno, moi ben, parece que todo empeza a funcionar. Pois, de verdade que nos alegramos moitísimo e eh, desexamos que, que poidas disfrutar eh, que, bueno, pois pues ese que, por certo, cando, cando tiveches tivestedes eh, que, que, que montar eh, ese, esa celebración ciclista pois de verdade que costou moitísimo e eh, con, con moitísimas dificultades fostes capaces de levar o adiante con moito éxito, non? Pois máis que hai máis que, que as dificultades, eu que destacaría por parte da, dos que formamos parte da organización, pois foi un pouco a, a insistencia, porque mm, claro. Eh, cando plantexamos facer a prova no mes de outubro que se incluíra no calendario, pois eh, a ver, as expectativas eran as que as que eran, non? Uh -huh. eh, e bueno, estabas preparando as cousas, incluso pois aquí no concello que eran escépticos, pero que nos apoiaron tamén pre, uh -huh. facendo preparativos e pensando que o máis probable era que non que non puidera, que se facer, non? Claro. Entón tampouco te apetecía darlle un montón de publicidade, pois pues, uh -huh. sí, por sí, si, sí. si hai porque aqueles momentos se hai algún rebrote ou algo, non? <coughs> Pois, decir, tampouco queres facer unha festa aquí que sea multitudinaria ou que teña demasiada visibilidade, senón que hai que intentar un pouco tamén a seguridade de, dos deportistas que veñen e non tamén da xente de, de Bezarrea non acumular e, eh, no povo pois, participantes e bueno, eu penso que máis que nada foi tuvemos o mérito de poñer a andar o calendario galego pois, que, pois foi a primeira proba sí, sí, sí. E, e, e de atrevernos a, a facelo e ao final pois a sorte tamén de, de que mm, e puideran darse finalmente as condicións para que se desenvolvera pois con éxito, sí. Claro que sí. Pois felicitarte por a parte que che toca porque ti fuches como un a, a, moi moi importante nesa, nesa celebración, posto que mm, coordinache moitísimas cousas. Eh, eh bueno, satisfeita es que estar satisfeita porque, en realidade, eh, non houve ningún eh, incidente e, ao mesmo tempo, eso, levastes a, a bon fin esa grande actividade que estáse poñendo mm, en moito valor a nivel internacional casi. Sí, sí, sí, xa vedes, agora supoño que que tedes referencias do que son as carreiras de orientación, claro. seguro que vedes por aí, verdad? Sí, sí, sí, sí tanto. Eh, e máis cousas, non? A un día, pois, pues, eso xa me empeza a sonar. Sí que é un deporte que aquí, bueno, en Galicia ten bastante tradición xa, en Lugo moita. Sí, eh, sí, sí. Eh, pero bueno, un deporte que nace no, no ámbito dos países escandinavos, sobre todo, non? É onde son mm. os fanáticos. Aí en Finlandia e, e os países de Estonia, Letonia, Lituania, bueno, por aí é deporte nacional prácticamente. Moi ben. Bueno, Fernanda, que non te molestamos máis, que che desexamos no. un verán extraordinario eh, que moitísimas gracias pola túa axuda e colaboración. Pois veña unha aperta a todos, vale. E un saludo a Fernanda. Que, que vale que celebre isto. Eh, vale. Eh, unha temporada máis de, de Radio Cornella. Eh, eso faremos, aí sempre en Galicia agardamos que bueno, podamos volver a estar. Ahora xa está feita, xa está completa, eu penso que é o momento tamén de felicitarvos a vos por poder levar toda a temporada adiante. <laughs> Eso intentamos, vamos a ver o, o mes de setembro, outubro comenzaremos a ver o, o 21, 22 a ver como nos hai Vale. Pois seguro, veña, un abrazo, chao. Unha aperta. Igualmente. Chao. Bueno, queridos ointes, vamos chao. a poner un bocadiño de música e con esta bocadiño de música vamos a despedir o programa. Parece vos? Estupendo. Veña, Muy Chico, ben. ponos esa música de fondo e vamos a despedir os nosos contertulios de hoxe. Basilisa no baile, dixo en voz alta Si me gustan os homes, é pola gaita É pola gaita, nena, é pola gaita Basilisa no baile, dixo en voz alta Bueno, pues esa peza de Basilisa que nos eh, canta Joel Sírvenos para despedirnos de todos os nosos ointes e seguidores Agradecerlle que estiveran de aí eh, Bueno, pues hasta o o sábado que será o último desta temporada Moitas gracias por acompañarnos, Juan Pedro. Moitas gracias por, por estar connosco, Oliver. Que mm, moitos éxitos e moito traballo en Rosalía de Castro. Bueno, moi, moitas gracias, eh, moito, moitas gracias a, a vosotros por, por levar a cabo este programa que de Rosalía, pero eso des os, os, os, os capitanes non deste, deste barco, eh, que a semana que ven se despide este ano, pero que volverá o ano que ven estaremos aí, como non, nas ondas sí. de Radio Cornellá. Moitas gracias a Moitas ti. Gracias. gracias a todos. Veña. Igualmente, Oliver. Hasta, hasta otro mundo, hasta el próximo sábado. Veña. Gracias, Juan Pedro. E hasta luego. Venga. Bueno, despedimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pois, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexo o vosso descanso, a vos vosa liberdade e deico o sábado que ven. Unha aperta moi forte. Apertas fortes, queridos ointes. Parece que leva dentro un ferrado de abellos, un ferrado de abellos, un ferrado de abellos. Ese que anda no baile, sacude ben os calzón.